passis dec quar jaroi. Ni travivas en la mondo malfacilan tempon. Cai tio ancau trafas esperanton. Cie estas milito, tie esperanto ne povas kreski. Cai esperanto entute ne estas forta movado. Bon chance la apero de la interreto plibonigis la eblezzo en comuniki cun la tuta mondo cae porti la vocion de esperanto alla plei forai locoi de la ter globo. Yes, temas pri la vocio, pri la parolado de esperanto. Ju pli da homoi vere capablas paroli esperanton des pli la lingvo disvastigas. Antau precise dec quar jaroi, mi decidis profiti la interreton por ciu tage audigi novan son registrajon en esperanto. Cai dank alla cun laboro de amicoi, el plurai continentoi, tio funccias gis la hodiaua tago malgrau la malfacilajoi kiwi aperis dum la pasinta iaroi. La esperanta retradio atingis stabilan auscultantarum. Nome? Estas ciu tage circau naucent pag el vocoe ce blogspot. Tiu nombro ne signifas che ocasas tiom da auscultoi de la sondo sieroi, char multai usantoi de la servo ofte nur legas la texton, sen ausculti la son dosieron. Tion mi bedauras, char mia celo ja estas levi la parol nivelon en esperanto. Por doni al tio novan impeton, mi antau unu jaro el trovis novan eblezon por atingi tiun celon mi comencis verci instruain versajoin, kiwi faciligas alla auscultanto la el paroladon de la frasoi, cae accelas la pluan lernadon de la lingvo. Cio estas pli facile lernebla, tio ancao levas la emon paroli la lingvon. Mi constatas, che tiu nova servo auscultu cae ripetu, estas tre bone acceptita. En la tagoe, kiam aperas nova porzio, la nombroi de ausculto estas considerinde pli altai cae ocasas amassai el shutoi el diversa landoi. Temas vere pri io nova en la subtenado de lingvo lernado, cae shaine linguistoi iam constatis tion estus desirinde che ancao esperanto organizajoi esprimu che tiu nova exerzaro laula modelo de la voio de Zamenhof estas io kio povas acceli la disvastigon de esperanto en la mondo. La materialo de la exerzaro taugas tre bone quiel elemento de club vesperoi cae por cursoi por progressantoi. La Esperanta Retradio eniras nun en sian decquinan jaron de ciu tage novai elsendoi, cae tio, danke alla fervora cun laboro de esperantistoi e la tuta mondo, ancora audauros, dum laueble multae jaroi.